Ասկերանի շրջվարչակազմի ղեկավար Համլետ Ապրեսյանի հետ հարցազրույցում արձարծված հիմնական թեմաներն են։ Պարոնապրեսյան շրջանի 8 գյուղեր զավթվել են ճշնամու կողմից, իսկ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո նաև փարուխն է նրա վերահսկողության տակ։ Ինչ է արվել եւ արվում, որ բռնի տեղահանվածները մնան հայրենիքում։ Շրջանի 8 համայնքներից տեղահանված բնակչության մեծամասնությունը գտնվում է Արցախի հանրապետությունում, հիմնական մասը տեղակայվել են Ասկերանի շրջանում մեր գյուղերում, տարբեր համայնքներում նրանց կողմից տարվում են բավականին աշխատանքներ, ստեղծելով իրենց համար տնտեսություններ, զբաղվելով գյուղատնտեսական աշխատանքներով, մնացած տարբեր ծառայություններում աշխատելով մենք փորձում ենք աջակցել, որովհետև տվյալ բնակավայրերի բնակիչների սեփականաշնորհված հողերի մի մասը դեռևս գտնվում է մեր վերահսկողության տակ եւ հնարավորություն ունեն մշակելու իհարկե ոչ ոստանային, այլ աշանացան, գառնանացան եւ այգիների ձևով գյուղատեսքեր, որ մնացել են մեր վերահսկողության, այն իրենց կողմից մշակում է։ Ինչպես նաև շրջանի տարբեր բնակավայրերում որոշ ֆերմերային տնտեսություններ են վարձակալել եւ փորձում են ստեղծել տնտեսություններ, ֆերմերային տնտեսություններ։ Շրջանում ազատ բնակֆոնդը լրիվությամբ վերանորոգվել եւ այդ ազատ տները տրամադրվել են տեղահանվածների, թե դեռևս կան տներ, որ ընթացքում է նորոգումը։ Ազատ բանակ ֆոնդը հիմնականում վերանորոգվել եւ տրամադրվել է տեղահանված բնակիչներին։ Մնացել է շատ քիչ ազատ բնակ ֆոնդ, այդ տները գտնվում է այնքան վատ վիճակում, որ դրա վերանորոգումը իմաստ չունի, ավելի լավ է նորը կառուցել, քան դրանք վերանորոգել, բայց 404 ազատ բնակ ֆոնդից մնացել է 30-ից մի քիչ ավել դրանց վրա աշխատանք չի կատարվել։ Մնացածը վերանորոգվել եւ տրամադրվել է տեղանված բնակիչներին։ Շրջանը բացի ասկերանցիներից, այսինքն շրջանի բնակիչներից, այլ շրջաններից բռնի տեղանվածների ընդունել է Այո, շրջանում տեղակայված տեղանված բնակիչների 30%-ն է միայն կազմում մեր շրջանը։ Մնացած 70%-ը այլ շրջաններից տեղահանված բնակիչներն են։ Բլայն թափով բնակարանաշինություն է ընթանում, ազատ բնակվոնդ այլևս չկա, պիտի կառուցել նորը, ինչ է արվում բռնի տեղահանվածների տնով ապահովելու նպատակով։ Շրջանի ավելի քան 10 բնակավայրում իրականացվում է նոր բնակելի թաղամասերի շինարարություն եւ նախատեսված է տարբեր բնակավայրերի համար, բնակավայրերի բնակիչների համար, որոնք գտնվում են ոչ մեր վերահսկողության տակ նշված բնակելի տների բավարարման համար քաղաքացիներ դիմում են բնակարանային հարցերով կոմիտե, հաշվառված է եւ կտրամադրվեն ըստ սահմանված կարգի, ըստ առաջնահերթությունների։ Ինչի արվում, որ համայնքների բնակիչները համահավաք ապրեն եւ ոչ թե ծրված այսու այնտեղ։ Դուք ասում եք գյուղերին կից թաղամասերը կառուցվում է հիմնականում կոնկրետ որոշակի համայնքի բնակիչների համար որ เป զի տվյալ համայնքները կոմպակտ տեղավորվեն մեկ բնակավայրում։ Ասկերան քաղաքում կառուցվել է 3 բազմահարկ շենք և մեծամասնությունը դրամադրվել է տեղահանված բնակիչներին։ Բայց այդ 3 շենքերը նախատեսված էին Ասկերանի բնակիչների համար։ Իհարկե, Ասկերանի բնակիչների որոշակի խնդիրներ ստեղծվել է մասնավորապես երիտասարդ ընտանիքները, որոնք նախատեսել էին տվյալ շենքերից օգտվել հիփոթեքային ծրագրերով։ Առաջիկայում Ասկերան քաղաքում եւս կկառուցվի նոր բնակելի շենքերով թաղամաս, որը հենց կնախատեսենք տվյալ ընտանիքների բավարարման համար։ Իսկապես Ասկերանում սուր է բնակարանային հարց։ Ավելի ընտանիքով երիտասարդ Միայն բանակարաններ տրամադրվել են 90-ական թվականներից դեռևս չբավարարված զոհվածների ընտանիքների։ Եվ այդ ծրագիրը Ասկերանի շրջանում արդեն ավարտել ենք։ 90-ականների զովասների ընտանիքների բնակարաններու ապահովման ծրագիրը։ Միջև պատերազմը դահրազը վերականգնելու ծրագիր կար, սակայն չիրագործվեց։ Միտք չկա բռնի տեղահանվածների մի մասին բնակեցնել այդ գյուղում։ Դահրազ գյուղը բնակեցված չէ և պատճառներից մեկը հանդիսանում է ենթակառուցվածքների, մասնավորապես ճանապարհների վիճակը և նաև արդեն տների ավերածության աստիճանը, որ այնտեղ ոչ մի աշխատանք չի կատարվել եւ այդ տները նույնիսկ սեփականատերերի կողմից անուշադրության է մատնվել եւ գտնվում են վթարային վիճակում բայց դայրազում ունենք երկու բանակիչ, այդ թվում տեղահանված, որոնք զբաղվում էին անասնապահությամբ։ Բայց դայրազում կան գրանցված բնակիչներ, որոնք չեն ապրում այդ գյուղում։ Եթե գյուղում ոչ մի բնակիչ չկա, զարմանալի է, ինչու են նրանք գրանցվել դայրազում։ Գյուղը անունով կա, բայց բովանդակությամբ չկա գրանցված բնակիչներից տեսնենք ով է գույքը հարկմուցել։ Դայրազը որպես բնակավայր միավոր այդպեսին ունենք։ Դահրազը ռազմավարական նշանակություն ունեցող բնակավայր է։ Եթե պետությունը նոր տարածք է ընտրում, կառուցում նոր ենթակառուցվածքներ, նոր տներ, միթե այդ նույնը չի կարելի անել հենց Դահրազում։ Այդ տներն այնքան էլ վատ վիճակում չեն։ Խոսքը մի քանի տան մասին է, բայց հաշվի առնենք, որ դահրազը մինչև 2020 թվականի պատերազմը հանդիսանում էր թիկունքային գյուղ եւ պետական ծրագրերով աջակցություն իրականացրել է Սառնախբյուրի վերականգնման գործընթաց, անտեղ են կառուցվել տներ, ենթակառուցվածներ, աշխատանքներ դահրազում չէր կատարվել։ Հիմա այս պայմաններում դահրազում աշխատանքները դեռևս չենք սկսել։ Նման գոնե միտք կա, գաղափար կա։ Իհարկե, կփորձենք դա հրազում որոշ աշխատանքներ, ինքը գտնում է բավականին լավ դիրքում, անտարային ճանապարհների բարեկարգում, ջրամատակարարման բարելավում, գյուղերքան, որ ընդհանրապես շատ սուր է այդ խնդիրը, այս հարցերը մնում են օրակարգում։ Շրջանի ամենաբարդ խնդիրներն են, այսօր փորձում են լուծումներ գտնել։ Խմելու ջրի մատակարարման հետ կապված բավականին աշխատանք է կատարվել։ Համարյա թե բոլոր գյուղերը արդեն սպասարկում են ջրամատակարարում Փակբաժնիկական ընկերության կողմից։ Այս տարի նախատեսում է ավարտել Խնածախի Իվանյանի ավարտել են Սարդարաշենի եւ Ռև, Ծաղկաշատ, Խաչեն համայնքների համար ջրային համակարգերի կառուցման աշխատանքները համակարգը աշխատում է եւ բավականին ավելացվել է ջրային ռեսուրսները։ Հիմնական խնդիրը տվյալ գյուղերի ջրային ռեսուրսների հետ է կապված եւ ներքին համակարգի եւ մի շարք այդ գյուղերում արդեն ավարտել են եւ ներքին համակարգի կառուցումն է ավարտման փուլում եւ այդ գյուղերը կունենան արդեն բավականին մեծ ռեժիմով, նույնիսկ ձմռան ամիսներին շրջօրյա ռեժիմ ջրամատակարը։ Իրականացում են նաև ճանապարհաշինարական աշխատանքներ։ Այս տարի նախատեսված է Աստղաշինի Խաչմերուկ պատարա եւ մայրուղուց միջև դահրավ գյուղերի ճանապարհների ասֆալտապատում, ինչպես նաեւ Ասկերան Նախճեվանի Վարդաձոր հատվածի ասֆալտապատում։ Հաջորդ տարի եւս նախատեսված է մի շարք համակների ճանապարհների ասֆալտապատում, բայց խնդիրներ ունենք, դեռևս ոչ լրիվ ավարտված, դա միջհամայնքային ճանապարհների վիճավորը փորձում ենք իրականացնել շրջանի միջոցներով բավականին աշխատանքներ արդեն տարվել են այս տարի եւ շարունակվում են։ Հիմա իրականացում են նաեւ ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում, մասնավորապես ավարտվել է Ասկերան քաղաքի Խանաբադ համայնքի ներհամայնքային ճանապարհները ընթացքի մեջ են Ռև Ծաղկաշատ Խաչեն համայնքների ներհամայնքային ճանապարհները, որոնք նաեւ մեծ վնաս են կրել հորթարատ անձրևների։ Կար գյուղերի ճանապարհների սալապատման ծրագիր։ Գործում է։ Սալապատման ծրագիր չի գործում, քանի որ հումքը բավականին թանկ է հիմա ներկրվում եւ նպատակահարմար չէ։ Աղուս ունենք Մարտակերտից, բայց դրա տեղափոխումը ծախսատար է, նպատակահարմար ու արդյունավետ չէ։ Շրջանի բռնի տեղահանված այն բնակիչները, ովքեր ապաստանել են Հայաստանում, հաստատվել են Հայաստանում, Ստեփանակերտում կամ այլ շրջաններում, ցանկություն ունեն արդյոք, եթե բնակարան տրամադրվի վերադառնան։ Մեր ունեցած շփումների արդյունքում կարող եմ վստահ արձանագրել, որ տվյալ մարդիկ հիմա էլ պատրաստ են վերադառնալ։ Ուղղակի ելնելով բնակարանային ֆոնդի պակասի կամ բնակարանային վարձի ավելի բարձր լինելու հանգամանքին, բայց հիմնականում կարծում եմ բնակֆոնդի պակասության արդյունքում է, որ մարդիկ չեն կարող վերադառնալ։ Հնարավորություն ունենալու դեպքում կարծիքով մեծամասնությունը կվերադառնա։ Մեր շրջանի 8 համայնքների բնակչության 10%-ից ոչ ավելին է գտնվում Արցախի հանրապետությունից դուրս։ Մնացածը գտնվում են Արցախի հանրապետությունում։ Փարողցիներն մեծամասնությունը գտնվում են Արցախ։ Խրամորդ, Ասկերան, Խնաբադ համայնքներում Պատերազմից հետո վերին Սզնեքում մարդ չէր բնակվում։ Սահմանը շատ մոտ է։ Իսկ ներքին Սզնեքում տարհանվածների մի մասը չէր վերադարձել գյուղում տղամարդիկ էին, քիչ թվով կանայք եւ երեխաներ։ Դպրոցն էլ չէր գործում։ Տշնամու ուղիղ նշանառության տակ էր։ Որևէ բան փոխվել է կեսից ավելին բնակչության վերադարձել է։ Որ գյուղի մասին է ներքին սզնեքի մասին։ Ներքին մասին է խոսքը։ Դպրոցը այս տարի չգործեց 2021-22 ուսումնական տարի ուսումնական տարին չգործել նախատեսում ենք 2022-23-ը փորձենք սկսել դպրոցը ներքին սզնեքի անվտանգությունը որ ասենք այդքան էլ վատ վիճակումա չէ դրանից ավելի վատ վիճակում գտնվող համայնքներ ունենք ուղղակի հաշվի առնելով որ ներքին սզնեկ եւ երին սզնեկ գյուղերը գտնվում էին նվազվող տեմպերով միջև պատերազմի արդյունք Տունկատ բնակչության թվի նվազման եւ իրենց կապը Ստեփանակերտ քաղաքի հետ ավելի ծերտ էր եւ հիմնականում կարծում եմ պատճառը դա է որ մարդիկ բավականին կարելի ասել բնակարանային պայմաններով ապահովված են դրա համար չեն վերադարձնում Բայց հիմնականում անվտանգության տեսանկյունից խնդիր չկա, մենք էլ աշխատանքներ ենք տանում, որպեսզի բնակչությունը վերադառնա եւ դպրոց փորձենք սեպտեմբերի 1-ից սկսել գործել։ Կարող ենք ասել, որ պատերազմից հետո վերականգնման փուլը ավարտված է եւ թեկուզ փոքր քայլերով շրջանը մտել է զարգացման փուլ։ Հետ պատերազմյան փուլում համարենք, որ ավարտված է վերականգնողական այդ գործընթացը չէի ասի ոչ միայն ֆիզիկապես, այլ նաև հոգեպես մարդիկ դեռևս լրիվությամբ չեն վերականգնվել աշխատանքներ իհարկե կատարվում են, կարծում եմ ժամանակի ընթացքում արդեն լրիվությամբ վերականգնելու դեպքում կարող ենք համարել, որ մենք մտնում ենք զարգացման փուլ։ ավարտվեց հայաց հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի հուլիսի 19-ի թողարկումը։ Հիշեցնեմ, հաղորդաշարի հարցերին պատասխանում էր Ասկերանի շրջվարչակազմի ղեկավար Համլետ Ապրեսյանը։